Bai, uh, eh, bildu gira hor, bon, biltzen hausi bat indugu, eh, eh, gure elkartean, eta hor, eh, aipatu dugu pixkat zein gure merk, inguruan, usaien ebaiten du, uh, ba, etxaldetan eta udako merkatu egiten baitu ezpeletan. Eta aurtena uh, erabaki gure merkatua, agorilan uh, hortan, uh, inguru hortan, merginila merkatu bat uh, ezpeletan, eta hor, uh, usaien iten dugu janaria ondoan, Uh, aurten uh, eh, zestatua izanen da. Bon, mm. Guk uh, erabaki ginin nahi ginuela uh, uh, segitu, drive gisakoan uh, gure uh, janaria eta hor ez plateko egiketxoak eran dauku, ez zuela uh, hori nahi, eta elkarte guziak hori eran du ez elkarte guziak, eta guk, uh, barne izan bai, uh, guk ere uh, usaian iten maitu, uh, urte usian iten maitu ez hori, uh, feri hori, eran daukute guretzat ere gauk zabara izan entzela, eta gure, mm guretzat hori falta handi bat izan enda, uh, animazioa handi bat ere sortzen zen ere espletan inguruan, eta bon, uh, hori zen badu bai eh, haimat urte egiten dugula eta hori ez ezestatzea gure pena hundia da gure zatasteko. Beraz, aurten eh, bakarrik izanen da uh, eh, gorila erditxo hortan merkatu bat. Uh, non, ez dugu feria deitzen alko, merkatu bat izanen da. Nun, be, gure moskin guziak uh, present izaiten alko dira gure uh, espelatako plaza hortan. Zon bat ekoizle, usaian, urbiltzen dira espeletarata? Uh, Usaian, eh, bon, aldizka ari gira, bon, zenta eh, gazna egile baita, jenezake ogoi bat, ogoi eta bos bat, eta horten ere pentsatzen dut izanen direla, ono ez dugu uh, uh, gauza igurria laborariek, menan pentsatzen dut olako zeit izanen dela, eta hor uh, gure helburua da, uh, piskat be idukiko gama guzia prezentazia, Hala, izan dain uh, be gaznatik, haragi, edo fruitu, edo erresimet, eta guzti horiek tresatan zen ditugu, ez di, hala, pre, emaiten dauku, ehor parada bat justu gure mozkinen guztien eakustia, eta hala, idoki ez dela, bai, hala, badela, itxeko e, ezpen tipi bat, hemen eskoalegiena, guretzat eakustia, eta ere ze, eh, goi mailako mozkina diren, eta guretzat hori da importanta erakustia memento horitan. Eta hor da, mm. parada bat guretzat eh, gauza guzia horien esplikatzeko eta, eta erakusteko. Konfinamendu denboran, eh, drai bainitz antolatu dira, lekukoa ere antolatu da edo eginda, guai uh, ze egoeretan dira taltzapenak? Bon, eh, erran behar da, konfinimendu hori guretzat biziki zaila izan dela. Eh, eh, aipatu dugun bezala, eh? egoera biziki berezia izan baitugu. E, Saltzapenak kutitu baitira. Entzatu girela guk antolatzen guen artean justu, justu uh, drive hori muntatu, zelekuko komeren bidez. Uh, bon, hori, uh, konfinamendu hori pastuta, oai, ikusten erraiten aldugu, gauzak ari dela, piskat emeki emeki, uh, eh, uh, piskat gure merkatuak zabaltzen, eh? Bon, ikusten dugu ere, kosta hortan, ta iniz, mugimendu baita, eh? turismoa berriz abiatu dela, eta jendeak berriz, merkaturat aldu dela berriz, behaz hor, ikusten da, emeki emeki abiatu dela. Bon, erran behar da, gure kezka unia zela, ere justu uh, gazna, gaznantzat, eta sormarkako mozkinen guzientzat, eh? Zenta saltzapenak, uh, pixkat mugistua izan baitziren, hori egiten aldugu emekimiki abian direla, baina ala, uh, ez da ono gauzak uh, eh, usaian bezala saltzen, baina uh, denbora pixkat uh, beharko du udau ikusi, nola pixkat uh, gauzak antzatuko diren. Bon, uh, gauzak pixkat uh, onbetzera eta abian dira, hanan, uh, bon, ora, uh, denbora eman nua usteat uh, zerin